y'u Burundi abacikacumu b'ibyo bihe bigoye bakaba baranafashe umwanya wo kwibuka abo bahitanywe n'ako kaga hari kuwa cumi na rimwe kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyine turimwo mu mpera z'ukwa kane aho ni itariki mirongo itatu eka mbere no mu ntango z'ukwa gatanu hari abahoze biga ku iseminari ntoya y'ubuta nabo bagize kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri na kabiri abanyeshuri barenga mirongo ine bahitanywe na kabikabishe mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'indwi bahavuye bitwa abapfiriye umuvukano kwibuka yego kwibuka kwibuka kandi kwibuka bamwe bibuka ababo abandi bakibuka amatariki mabi ari two kwita mbere ibihe byabahekuye ababo mu bihe bari ku ishuri cyane mu bihe bari ku buzi reka mbere no mu kibano aha twovuga nk'ibibera mu kibimba ibugendana kibyuka teza n'ahandi hatari hake kwibuka rero turabira hamwe mbega abantu bibuka gute bari bakwiye kandi kwibuka gute kwibuka koko bimaze iki hanyuma kandi intumbero nyamukuru yo kwibuka bifasha iki mu buzima bw'abarundi bibuka ababo ngibyo ibyo duteramira ko n'abatumire bacu hano ku nama nabo bakaba ari batatu metere jean muvayo Association Lumière du Monde ARM mu mfunyapfunyo y'igifaransa naryo rihurikiyemwo abacikacumu bo mu bwicanyi bwabereye mu seminari y'Ibuta mu 1997 nkengurutse mwaramutse mwaramutse neza mu kirundi ni ishyirahamwe ry'umuco w'isi ishyirahamwe ry'umuco w'isi sangwe ku nama murakoze cyane ejo bundi mwariko muribuka ku nshuro eh, mwariko muribuka imyaka mirongo ibiri n'ine iheze habaye ubwicanyi muri kaminuza eh, y'u Burundi hari mu mirongo icyenda na gatanu mu by'ukuri mwari ko mwibuka iki twebwe murakoze kumva ijambo twebwe twaturibuka abagenzi bacu bishwe muri kaminuza y'u Burundi iyo tariki nyene kuntu bishwe ku gashinyaguro hanyuma tugashaka no kwereka uburundi n'isi yuko gushika ubu tukironde abaduhoza kubera yuko ababishe benshi bacidegembya hanyuma tukanabaza n'igituma abanyeshuri b'icyo gihe bishwe ari abahutu gusa tukabaza n'igituma babishe kubera ko ari abahutu murakoze mubibaza nde tubibaza bijejwe tubibaza leta muri ko muribuka rero ni ukuvuga ko ibi byo muri mirongo icyenda na gatanu mwibuka abahutu gusa mu kwezi kwa kane itariki mirongo itatu mwibuka iki twebwe nk'uko bivuze kwibuka nk'uko banabitanga bivuga kwibuka umuntu aribuka ibyiza aribuka ibibi aribuka ubuzima yagiye aracamo natwe rero ibyo tubitunganya muri iyo ntumbero yo kwibuka abacu kwibuka abo twagendanye kwibuka iragi badusigire ah, abamaratera umuvukano bemeye gupfira umuvukana abapfiriye umuvukano yego ni ukuvuga yuko mwe mwibuka abahutu mukibuka abatutsi yego barase kwitandukanya mhm. imbere y'urupfu bemera gupfira hamwe bafatana mu nda abahutu n'abatutsi basabwa kwitandukanya kugira ngo abahutu baje kwabo abatutsi kwabo yego mhm. iyo muri ko mwibuka abahutu n'abatutsi bavanze muca mutanga ubutumwa ubuhe ubutumwa dutanga murumva ko namwe bwe bwivuga mhm. kuko tuba turi kumwe mu gihe igihugu cacu cacimwe injyane nyinshi zisubiriza mhm. zifatiye ku moko twebwe tukaba twarashoboye kurengera ibyo bibazo mhm. ku myaka twari dufise tukemera gupfira hamwe murumva ko ubutumwa dutanga n'ubwo kurengera ibidutandukanye tukubaka igihugu cacu tutarabye kuko turi bamwe iyo abantu bari ko bibuka bumvise abanyeshuri bagandaguye muri kaminuza y'u Burundi hari n'abibuka abanyeshuri bagandaguye mu iseminari y'ibuta bibuka iki mu bisanzwe murakoze cyane eh, ndakwibutse jerome ko kwibuka eh, atari umugenzi w'ikirundi mhm. eh, kuko kwibuka wapfuye mu kirundi ahubwo si na byiza mhm. baragira igihe bagera umunsi bagira bati ubu rero turahejeje Eh, eh, duca dusubira mu gituma abantu bariko baribukana cyane cyane nuko hariho igihe batashobora kwibuka bamwe bamwe mhm. dufatiye kuri aba bibuta eh, igihe biba bukeye bwaho urumva ko baguye mu baratangaye mhm. hanyuma hashobora kuba harimo abatagumye ngaho kuko urumva biba biteye ubwoba aho bamwe bapfiriye abatari bake bashobora guca bahunga mhm. no muri kaminuza ni uko nyine mugabo ibyo rero biri ko biraba igihe kirekire ni ukuvuga ko muri iyo minsi ibyo biba byabaye ibi biri ko birakorwa uno munsi ntibiba bigishoboka ni ukuvuga ko umwe wese abanza kuraba ku giti ciwe akagaragura nk'uko bavuga hanyuma akihambira acagandara mhm. agandaye hakagira igihe aca mu bihunda nk'uko tubizi mu kirundi mhm. hanyuma akaganduka mbere akazonaganduka burundu ibyo rero ntibiba byabaye muri ibi bariko baribuka n'ababishe abapfuye tubibuka ko benshi bari abagenzi bacu mhm. tubibuka kubera yuko nkumbure hari n'aho hari kuba jewe cyangwa urya ukamenga urupfu rwararenganije mhm. hanyuma ikinshi cya kabiri tukibuka kugira ngo tubaze leta tuyibutse iyo leta mhm. yuko dukeneye kumenya igituma abo banyeshuri bishe kuko ashinyaguro n'igituma ababishe gushuka ubu atanakimara babatsa nayo nayo ntego yacu kugira ngo abo bantu kuva kera na rindi bayiha inkumbi mu kino gihugu bakambara amapantaro bakagenda bakibaza yuko biheze ariko mwe muvuga ngo ababishe nta na kimwe barababaza hari ubazi n'ibyo rero turi mu twebwe ubu mhm. kubera yuko bamwe baramaze gufatwa abandi nabo ngira ngo nabone bazobatswa kugira ngo ibyo bintu by'akabi kabishe mu burundi tubihagarike burundu mhm. ubu rero ntimuramenya ababishe neza neza bari bo kugira muvuge muti leta kurikirana aba twibaza yuko atari uruvugiro atari akajya kubivuga ngaha mhm. urazi yuko ndungushingamanza ibintu byose biri mu butungane mhm. kandi baza yuko bizogenda neza ko n'ibindi byaragenze neza mu ntango mwe muvuga ko muvuga kugira mwibutse leta mugabo remi yavuze ati hariho ibihe abantu bataba bashobora kwibuka none mwebwe hari ibihe mutashobora kwibuka abo banyeshuri kugira ngo ko murabibuka kandi leta yamyeho nk'uko ubizi nyakubahwa journaliste haraciye imyaka myicane rwose ngaha mu burundi abarundi babura ababo batari kwikurira batari kwikubaza batari kuri kurondera ikiziga cy'abaho kiri ibyo bintu bitangiye kuboneka ejo bundi kuri leta nshasha amatuza twagize twebwe aho tugarukira mhm. wasanga harimo ukuboko kwa leta nka jenoside iri claire yabaye muri sosanduza ni ukuboko kwa leta neza kwabiteguye kwabikoze mhm. gushika n'ubu izo leta zajya ziraherekeranya ni ukuvuga yuko kuba umuzari ziri kumwe zirerekeranya ntawashobora kubatsa mhm. n'icyo gihe abanyeshuri muri kaminuza bapfuye abashikiranganje barahaciye n'abantu bamwe banashobora kuvuga ngaha bakomakomeye muri kano karere no mu gihugu bari barahaciye urumva yuko ivyo byose ubonye ibyo bintu mwene ibyo rero uvugira hehe uririra hehe ubihera hehe mu kubaza ibyagushikiye ariko kandi remi yavuze ati kwibuka mu bisanzwe uwapfuye ni bibi iyo shira zirikana kugira ngo twigishe ko akabi ko gutwara ubuzima bw'uwundi muntu ko ari akabi kandi twikwagwanya twivuye inyuma none ibi bintu byazirikana ko bigarutse kuba iby'abahutu ntibihaba bizana ayandi macakubiri nshya nibaza yuko abantu botekana mhm. ntazirikana irimwo canke yanka abana bariya niyo niyo migambi twishinze dushinga nzirikana mwaravuze yuko mwarafashe n'ahazoba iki kibanza mugomba ko hazokubakwamwo icibutso cy'abo bantu bagandaguwe muri kaminuza y'u Burundi ntimumva ko n'icyaba ari cibutso cibutsa abahutu bagandaguriye muri kaminuza y'u Burundi umutusa azohashika atazohava atekana ibintu byose ni kuyaga ibintu byose ni gusigura twebwe tubigira ni uko bavuze icyo cibutso gusa muga dufite n'indi migambi badukundiye muri universite y'u Kaminuza y'u Burundi icyo cibutso cyo gikora kubera ko nibo bapfuye so kuvuga ko ari ari ari kubera ko ari abahutu kubera ko nibo bapfuye niyo abandi twifuza bibashikira ko abarundi bose ari abarundi bazogoma ari abarundi kandi uburundi ari bwa bose niho aho hantu hazobera icyo cyigwa nibaza yuko tutoraba ivyo bintu bidutandukanye muraba nibibahuza turabe nibiduhuza mhm. cyane cyane ibiduhuza ivyo kwibuka n'uburenganzira w'umwe wese yaba ubwoko ubu na buriya n'uburenganzira bwiwe Uyumvira ati ni ugushaka kuzura kabotse gushika ubu nta n'umwe turabona amato twakoze nta n'umwe turabona kandi nabyo ni birabaye ariko byakaboneka muzomwibuka nawe mu neza cyane kuko nawe yazize uyu mugambi ugayitse wabo bandi babikotse ndahindukiye muri irm iri shyirahamwe ry'umuco w'isi kwibuka si umuco w'ikirundi mu bisanzwe kwibuka wapfuye murabona no muri bibiliya hariho aberanda bibuka hariho abanditsi bibuka abantu bakoma bakomakomera bibuka mhm. turabye rero ikiba carabaye kugira ivyo bintu ntibigasubire nibaza ko vyogora kugira bice vyibagirwa uko ivyo vyabaye kandi ari ubutumwa butangwa kandi ubutumwa budasanzwe mhm. nk'uko metero mvuye ariko ku kibazo wari umubajije ikibi cyose nticitwa kibi mhm. ari indyane zagiye ziraba zisubiriza turavuga ati abarundi hariho ntitwishe twese hariho abahutu bisha abatutsi hariho n'abatutsi bisha abahutu mhm. ikibiro cabaye birateba abo bushikira bagatahura ko ariko arabona ubutumwa batanga akavuga ati iki kintu wakigize nawe n'ahari aramaramara arabona yuko bidashimisha abantu abona ko byamutukishije bitukisha n'abandi metero mhm. mubaye ko aravuga abaganagwe abanyeshuri muri kaminuza y'uburundi ati bari babazi baranababona ati amatoza ntiyateza kugorana mwebwe abaganagwe abanyeshuri y'ubuta hari uri kurahunga canke uri kurabara ubanza kurondera ingene winyegeza hama ukabanza gukiza agatwe none umwe gukuri kuri ivyo bintu mukubaza nde ukuri nibaza ko muri byose dufise uri hejuru dufise mm. leta leta niye itwara igihugu nibo bashobora kugira amatohoza bose kugira bashobora gutanga umuco kuko leta ntihera leta iravaho akazi yindi zuma zigenda zirakurikirana ni ukuvuga rero ko eh, leta ishobora gutanga umuco ukwiye haba ku byagiye biraba byisubiriza igatanga umuco turabyizeye ko eh, leta yanashyizeho n'ujya mu gihugu kumenya ukuri n'ukuriro kuriranira biri mu byo yiga turibaza ko izoshobora gutanga umuco kuri ibyo byagiye biraba imyaka mirongo ibiri n'ibiri imaze guhera nta naka agashirira ku muco karaboneka ku ibuta twebwe nako twarondeye nk'uko Eh, nabitanga ndabivuga murumva ko ibintu byabari buta n'ibintu nk'ibitangaro ni nk'ibitangaza byayo kubona abantu bose gutandukana bakiri bato ahandi abarundi bari bari kuko bari biga mu ishuri abandi basize muhiri wawo bamwe bahunze abandi bari ko baricana kubera rero yari seminari twashimye gushyira ubwo butumwa bw'uko eh, uwo muvukano ubwo bumwe bwaranze abandi bari muhira bari ko baricana bahunze tuvuga tuti ubwo butumwa bwobanza rero bugakiza abantu gushira imbere gukiza imitima y'abandi ko nk'ubu munsi ndababwira abantu bagenda guhasengera ntibagira uko bangana kandi bava mu ntara zitandukanye bava mu bwoko butandukanye iyo bariko barasenga ntibaraba ngo ujya no muhutu ujya no mututsi hmm. baricarana bagasangira bakavuga isabisho twebwe rero ubwo butumwa nibwo twashimye kubanza gushira imbere kuko ibindi ababijejwe bazobikora kuko navuze leta n'abandi mugabo ahanini twebwe nibwo butuma twashimye gushira imbere gusumba abandi aba muri kaminuza y'u Burundi bariko bagomba kuzoshiraho icibutso cy'abanyeshuri bagandaguwe ibuta mu seminari hari ikibutso icibutso cy'abanyeshuri bagandaguwe ivyibutso nibihava bibumurengera mu gihugu umwanya tutataraba ikibutso kimwe mm. abarundi bahurira ko nibaza ko kwibuka biri mu bakiza n'umuntu akaronka avugira bikamuruhura ku mutima bikaruhura n'ababibayemo babiciyemo nibaza ko bamwe bose bishoboka bubandanya babigira kuko ntibaca babikuraho hama eh, leta izo izo mu nyuma izotunganya rero ingene kwibuka vyoba bihurijwe ko na bose mugandi baza ko atakibazo vyonona gutahurana ko uwabuze ego cyane eh, kuko ni nuvuga ko ari urugendo mm-hmm. eh, urugendo kubera iki eh, nari navuze yuko hariho igihe atakwibuka ko ariho mm-hmm. kuvuga ko atakwariho si ukuvuga ko abantu bose bari babyibagiye mm-hmm. ni ukuvuga ko umwe yabigumiza muri we haragera igihe rero yarabigendana mhm. haragera igihe rero umwe atangura kuvugana n'uwo kumbure bari kumwe wa mubabaro wiwe kumbune ntasubira kubibuka atangura kurondera kumenya ibi byo bifise insobanuro yihe ni mm-hmm. ukuvuga ko icibutso cyose rero gifise aho kiva gifise n'icyo gisobanura mugabo rero ikibazo kumbure gica kiba mbega bose abababaye bazogira ibyibutso kugira ngo ejo tuzohave dusanga aho uciye dufise ibyibutso byinshi bishobora kungana n'abo twabuze mm-hmm. urumva ico ni kindi kibazo mugabo kuba bose bari ko baribuka birashobora kuvyura agatima ko kugira ati mbega mbega naha rero nibaza yuko kumbure muri uko kwibuka nabo baba bariko baribuka nabo baraba ingene bafashanya kugira ngo batibuka kugira ngo bababare kurusha uko baba bayikiriya gihe mugabo bibuke kugira ngo barondere umuti w'uko icyo kintu kitosubira metire mhm. mm. muvana nari nabonye ubwo umusaba ijambo sinzi ko hari akantu bagomba kunganira remi imbere y'uko ngenda kubaza akabazo gakurikira ego nuko uh... Mm. yari ko aravuga yuko eh, kijya gihe ko hari abantu batibuka mm. ababo bapfuye cyangwa bishwe jene baza yuko hariho abamwe bari bafite uburenganzira twebwe rero ko ubu habonetse ouverture ariko uriko uravuga uti nta burenganzira bari bafise none hari ahantu hamwe byari byanditswe ko kizira kugira ubwo burenganzira kaminuza ko itigeze yugara yagumye ikora leta yari iriho urabona ibyo navuga intwaro mhm. intwaro burya ziratandukanye n'aho leta iri imwe mhm. intwaro n'abatwara intwaro ukundi bavyumva ukundi babibona biratandukanye kandi ibyo ntiduhendane abarundi twese turazinanye kuko nka nka murima ya jenoside y'umunsi e usanduze wumvira ko kuri intwaro yabagaza canke y'abandi bari kwishura bigakunda ntibyari gukunda kabona akariro ka hafi ntanze mugabo icyo noshima ubu nuko niyo abatose abarundi twumva yuko turi umwe kandi ngira ngo biko biraza buke buke ingorane dufise mu Burundi n'ubukene wanashaka buduca guhagarara kubera yuko n'utwanka ntihahera n'utunyaga ntihahera eka si icyo gihe cyo kubivuga mhm. burya iyo mutari hamwe umuntu wese abacuranga uko yishakiye murakoze mhm. hari ikintu umuhinga remi yavuze ati iyo kwibuka gukozwe nabi birashobora kuvyura agatima ko kwihora nibaza yuko iyo mpunge ngafise mhm. yumvikana niyo mpamvu nugaruka nkasigura yuko leta yashyizeho amashyirahamwe nka severe amashyirahamwe agwanyeho na bwoko amashyirahamwe rw'abarundi ni ukuvuga yuko ayo mashyirahamwe yose y'amigwi yose mhm. ni ijisho yo guhagarika cyangwa kubura kubuza yuko ibyo bintu byababaje abarundi ko byosubira mhm. ariko ntushobora kubuza umuntu kubikuyiwe ariko hari icyo bita gutunganya ankaderema mhm. bigomba kuba na sensibilisation kugira ngo kugira ngo ibyo bintu nibibe kandi hari ikindi kintu nshaka kubwira nyakubahwa jiye ku bwanje ko naka udasangiye ubwoko yibuka uwiwe bisinzi mhm. mu mutima ntibisimbi umutima kandi ndamwumva mhm. ego neza cyane uramutahura ndamutahura neza cyane mhm. nawe agomba kuntahura ahubwo abo bantu bashaka kuvuga iyo iyo mvugo nibo bubazwa igituma kuko iyo wumva yuko runaka yibutse uwiwe ko ashaka kuza akabutse mhm. kandi abifite uburenganzira aho turagabira abo bantu bavuga iyo mvugo yo kutura kabutse mhm. bayivuga nkande kabuga ikubera iki bazubirabe neza birashoboka wewe ko udusamiye mu nzira ikiyago utezeho mpine ikiyago cyo ku nama ku nama uno munsi two turabira hamwe ibijyanye no kwibuka abarundi bahitanywe n'ibihe bibishe byahitanye abatari bake mu myaka irangiye tukaba turi turabira hamwe n'abatumire bacu ukwibuka nyako ingene komera tukarabira hamwe kandi n'akamaro ko kwibuka na cyane cyane tukongera tukaza kurabira hamwe icyo uko kwibuka kumara mu bijyanye no kunywanisha abarundi abatumire turi kumwe ni batatu namaze kubavuga metere muvayo jean yaserukiye nzirikana yubi mirongo icyenda na gatanu eric nkengurutse nawe yaserukiye kandi arongoye arm rya shyirahamwe umuco w'isi tukaba kumwe kandi na remi habyarimana nawe yaserukiye kandi arongoye ishyirahamwe maison riwere de ngeze rero kwa Eric nkengurutse Remi yaravuze ati hariho ibihe byo kwibuka iyo bikozwe nabi bishobora gutuma havyuka agatima ko kwihora ivyo mwebwe mu vyakira gute ivyo mu bisanzwe ibijanye no kwibuka iyo bikozwe nabi birashobora gusubiza ibintu n'abarundi mu bibazo mhm. nutanga akarorero iyo abantu bibuka bagatanga ubutumwa atari ubwo kubaka ari ubwo gusambura mhm. nk'akarorero gufatira k'ivyabaye ugaca usanga uri kubishyira kuri uwo mwana akivuka atanabibonye atanabibayemo mhm. aho riho rero niho haba haba kwibuka nabi mhm. umuganda ikunda arabubuye abarundi turi ko turabirengera uvuga ko ubabaye amenya ko yababaye iyo na nawe amuyagiye ibyiwe yaciyemo mhm. urashobora kwibaza ko ari uwababaye kuri we kubera ubona ibyo wabonye n'ibyo wabayemo mugabo mugenzi wawe nawe ibyiwe ugasanga niwe wabaye gusumvya icyo rero nico abantu cyo dufasha kutahurana mu bubabare bwacu twaciyemo umwe agatahura uwundi ibyiwe ariko ko bavuze ko mwibuka abapfuye mukibuka n'ababishe nka mwebwe mutazi ababishe muca ababishe gute ababishe twebwe nk'uko metero yavuze muvayo mu bisanzwe ntacyo yabeshe twebwe iyo hageze itariki yo kwibuka twebwe nuvuga aba ari umunezero udasanzwe mhm. turatamba ibyo bindi byo ntibi nabaho kuko ahanini twebwe kubera eh, n'icyo kibukiro gisanzwe kiri mu iseminari hagati mhm. muri eh, kiliziya katolika byumvikana ko n'uwo mwanya ntabaho bose bari mu masengesho barara barasenga abandi bakamarayo n'iminsi twebwe rero tuba turi ko kwigina iyo nsinzi mhm. nk'uko meta yivuze insinzi yo ibyo abandi batashoboye mhm. niyo nsinzi tuba turi kuturigina tukavuga tuti ibi byabaye rero nibibera akarorera abandi mhm. abandi batabishoboye ntibigire ngaha aho niho tugarukira kuko eh. ntitwoza turacanye ibintu mbega metre muvayo ubwicanyi bwabere muri kaminuza y'uburundi mu bwitango kimwe yewe ubwicanyi ya ubwicanyi bwabaye muri kaminuza ni ubwicanyi bujyanwe n'ihonyabwoko mm. uti kubera kubera iki icya mbere na mbere barabiteguye cya kabiri mm-hmm. bategura imigambi kugira ngo ibyo bateguye bibe cya gatatu barabikora iri kuri kuravuga uti barabiteguye hanyuma barabikora bani bande babiteguye nuko nakubwiye yuko kubera ko hariho amatohoza ariko araba mu butungane mhm. si biza yuko nja kuvuga ibi na biriya ndoma ko urutoke mhm. ababiteguye barazwi n'ukuntu babikoze barazwi ahubwo wakize amagara n'ubu hariho n'abandi baciruka batanagakora mu Burundi reka nsubire kwa Remy Habyarimana ubwicanyi bwabereye mu seminari y'ubuta n'ubwagahomera bunwa butagize ni gitero ubwicanyi wo muri kaminuza y'u Burundi ati niho nyabwoko abo bantu bohava bibuka kumwe jewe uko naguye niko mvyibuka mhm. ntibashobora kwibuka kumwe naho aba yaguye hasi ukazana inkoni ugakubita aho hasi hamubabaje mhm. umwana arumva ah, ariko nk'abo bibuta habaye igitero none bokubitaho hasi bokubita buhakurayo abibuta habaye igitero mhm. abivuga neza ko bo bariko barigina insinzi mhm. y'uko bapfiriye hamwe mugabo abo nabo babibona ko eh, habaye iyo nsinzi mugabo mbega ababyeyi bose babibona uko ga jerome ababyeyi baburiye ibuta kwibuka ni ukugira ngo ukingire ahanini abana bawe mm-hmm. ugwaruka uzosiga mm-hmm. kugira ngo abo bantu bavuze b'ibigaba ko batirahira ngo basubire mm-hmm. rero mu gihe uyu mubyeyi twita leta atunganya icyo bita mu gifaransa la garanti y'ubuzima bw'abenegihugu bose urumva yuko kwibuka harimo ibintu bibiri tubantu nk'abantu none nk'icyo kibutso buvuga bati cubakwa handi mugabo muzoze muza mwibuke yuko ari gihagarariye kwibibutsa ka kabi kabaye mu 1995 mu vyemera oya suko tubibona mm-hmm. nakubwiye uko kwibuka navuze ari nyine umuntu ari nyine umuntu kandi dushaka yuko bibandanye ni ukumva yuko uyu munsi leta ivuze ko ibi na biriya bizobera aha mugane zobuza wowe nyakubahwa Jerome ti ntiwibuke so wawe mhm. canke uyu ntabishoboye mhm. eh les droits les la, mémoire la mémoire collective individuelle ntibigwanirana mhm. birajana umuntu azoguma yibuka ukwiwe mugabo hariho no kwibukira hamwe bizamwe n'umugambi wa leta ni ibintu byabaje Burundi byabaje Barundi kandi umugambi wa leta yuko abarundi bose bumva ko ari bamwe mhm. ni umugambi mwiza cyane mhm. ndahindukiye muri ARM muzo kwibuka abanyeshuri bagandagure mu seminari yibuta kugeza cyane musanzwe nkuko metero bivuze iyo uja kwibuka uwawe iyo uja kwibuka uwawe umwibuka uko uvyumva uko uvyiyumvamo hari utwara ishugwe gusa hari ugenda akavuga igisabisho agaca yigira bivana rero ingene abo wibuka ingene baba bitunganije naho hobaye kandi naho hobaye kuko kizobaho ikibukiro ikibutso rusange kizobaho ko mu migambi ya leta kirimo ntikizobuza ko abandi babandanya bibuka mugabo iyo rero ah, icyo cyibutso rusange nicamara kujyaho kizufasha kugira abarundi basubize hamwe batahure ko ari ahantu bahurira hamwe mhm. naho umwe wese aje ukwiwe arazi ko hari ahandi hamwe bashaka guhurira kubera umugambi w'igihugu mhm. bagashobora rero kuvuga ubwo butumwa bwerekejwe ku bantu bose batandukanye no ku bibazo bagiye baracamo none ikibuto rusange hamwe cyobera ahandi atari mu iseminari y'ubuta muri arere mu mwokumva ko mutekanye jene baza kubwira bishoboke biranagoye aho cubera ni ni kuko ari umugambi w'igihugu ni igihugu kibitegura kikumvikana aho ubera kandi habanza kuba kumvirizwa abenegihugu bakababaza ikibanza n'itariki bakabumvikana ko kibereye mhm. kitotsitaza n'umwe nibaza ko icyo kito nakunda kuvuga ko bagiye gutora aho isanze kiri mhm. bagashira ikindi ntibyo nta n'insiguro bifise mhm. baba nabo ukijyana ko ngo bagusanzeyo ntiwobitahura kandi baba bari ko batuma n'abandi batabyiyumvamo mhm. twizere ko rero hazoba eh, kuvugana nabo birabana cyane cyane abagiye barahura n'ibibazo ariko nk'ubu bavuga bati iki kibutso kiri ibuta cyerekana umuvukano none n'abo ba metere muvaye bo muri zirikana n'abandi bo mu yandi ntibanze mwese muhuriye kuri iki cyerekeye umuvukano ntimwaba mugira muti iki ni ikibuto cyaba iwacu abandi bakize nk'uko remi yabivuze eh, eh. mu bisanzwe eh, bose si bose ntibabihuriza ko hariho n'icyo gituma bavuze tuguma twigisha mhm. uko tuguma twigisha rero aho ko dutera ibibazo abandi no kuba intambamyi twafata ko leta n'umubyeyi wa bose mhm. yumviriza bose zoraba ahabereye hatutsitaza n'umwe habe hashasha kuko urumva nta ntidushobora kubona ibintu kumwe ntibikunda mhm. hakorwa iki remi habyarimana kugira ngo habe ukwibuka by'ukuri gufasha no kunywanisha abarundi Eh, murakoze cyane eh, jenny baza yuko mu gihugu cy'u Burundi eh, nk'uko twabivuze ibi bijanye no kwibuka jenda bifatira cyane cyane kuri uku kuvuga gusohora akababaro umuntu abafise afatiye kuri ibyo kuwo yabuze hanyuma nk'uko nabivuze bose barababaye mugabo kandi bababaye mu buryo butandukanye biragoye kuvuga ko hariho wabuze kurusha ubundi kuko igiciro cy'umuntu ni kinini ku ari we wese mhm. nkenewe eh, mfatire ku karorero ku kibazo ubajije eh, iki ikibutso cyangwa eh, cibuta bavuze ngo ni ic'umuvukano mhm. aho ni kubera bo nyine bemera kwabo bavukanye mbega wumva icyo cibutso cy'umuvukano coza muri kaminuza wumva coga iteza mhm. wumva cogira insobanuro imwe hajya ahandi batavukanye kandi n'ibibazo ntibisa mhm. aho rero jenshi ndabifata nk'uku hageze igihe mu burundi bagashyiraho ikibutso ikibanza cy'ubumwe bw'abarundi mhm. ku rwego rw'igihugu baragize ikibutso tuzi aho kiri ngaha ikiriri mhm. mugabo ugiye mu ntara ku rwego rwa province ku rwego rwa commune usanga ibyo nabyo bihari mhm. igihe rero itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri zigeze abari aho bahuriraho ni ubumwe bw'abarundi mhm. kuko ni iby'abarundi bose bumvikanye cyangwa benshi mugabo niyo twabigira gutyo tuzuba turi ko turatandukanya ibyo ubu butumwa buriko buratangwa nabibuta. Mhm. niyo twabigirira rimwe twahava dusanga icyo abo muri kaminuza bibuka mhm. ati kandi n'ubu ntibirahera n'icyo gituma tuguma dutanga ubwo butumwa mhm. ni ukuvuga ko kumbura igituma cy'ubwo bwicanyi kitaricarirwa kitaramenyekana cyangwa kitaratora umuti uburyo rero jembo na bwa leta uko yobikora ni uko ibanza igacaho nyine mbega abantu bicana kubera iki habeho guhagarika ubwo bwicanyi ni kuvuga gukuraho icyo gituma cy'ubwicanyi hanyuma ikiraba rero ariko uvuze ko umenga n'ubu burabandanya ubwo bwicanyi bariko bibuka imyaka mirongo ibiri n'ine abandi mirongo ibiri n'ibiri abandi urumva umenga ibintu byo muri kahise eh, eh, ni muri kahise no muri kubu mm. kuko eh, mfatiye kuri eric yagize ati tuguma twigisha kuko biraha biracahari mm-hmm. Mm-hmm. kandi nuko biri babona ko bigikenewe ko abantu bigishwa mm-hmm. n'ibyo bategereza kubandanya bigisha muri kaminuza bati tugomba ko n'ugwaruka ruriko ruraruka ubu rumenya ko hariho ikizira ni ukuvuga ko ibibazo biracahari je rero nibaza yuko naho ho kubaza uh, guhagarikiraho ubwa mbere hakabaho ikintu cya mbere cyo kubona mu mutima kwa muvayo hagatekana mhm. mu mutima kwa Eric hagatekana mhm. kubazana hamwe rero bahagira bati turabere nyine twogirirwa ukwibuka kumwe ko hariho kahise katameze neza mhm. aho turahuza mugabo ibyo ntibica bikubuza ko we wibagire wibuka ingene wabuze wawe mugabo ubyibuka ugira uti e none ko twarabuze twese ni iminsi mibi igihugu caciyemwo ubu yaratunganirijwe n'ubu yaratunganirijwe ubu nta bwoba bw'uko bihava bigaruka mhm. nibaza ko ari icyo cyatuma habaho kuja ahantu abantu bashobora kumva kumwe ukwibuka ibibi byaciye mu burundi murakoze metero muvayo hakogwa iki kugira ngo habe ukwibuka gutomoye mu burundi gutuma no kunywana kubaho eh, nuko leta bifata ikibazo mu minwe mm-hmm. kandi numva yuko ndabiraba umenga iri kuragerageza mm-hmm. ndababwiye iyo migwi yashinzwe hanyuma ikindi nacyo ni uko umurinzina murundi wese yava akagera mm-hmm. amenye ko uburundi uko bungana kose twese buradukwiye uyu mutima goro wibaza yuko banaka badahari uburyo ni ukuvuga yuko eh, ubutungane bukora neza cyane cyane ubutungane bukora neza mhm. butahengamye icyo kintu kibonetse nibaza yuko abo navuze ibigaba bazobona mhm. yuko atasaga atasaganizo bafise ibyo ni mu rwego rwa leta ariko mu nyigisho niko mhm. ndavuga mu kanya nuko abarundi bumva yuko Burundi uko bungana kose budukwiye twese murakoze mhm. ndangije kwa Eric nkengurutse hakorwa iki kugira ngo ukwibuka kuba abarundi bakora bibuka ababo bahitanywe n'ibihe bigoye kube ukibuka gushobora gushikana abarundi ku kunywana by'ukuri icyo kugwa nuvuga ko harimo abafise mu ruhara kandi bakamenyekana mhm. kuko mu gihe umuhutu avuga kahise kiwe kuba umututsi akavuga kahise ukwiwe murazi mhm. ko no kugira eh, kubyandika gushika umunsi tutarashobora kuronka eh, kahise kanditswe kumwe dushobora ko aha oye haracari ikibazo nibaze rero ko umugwi wa severi kandi biri mu mihangiro ryawo mu bintu turindiye ko bikomeye harimo kwandika kahise mhm. kugira tukabone kumwe tugasome kumwe tugatahure kumwe ibyo bizoshobora gufasha cyane kugira indiane turi mu zihave ikindi nuko uko turaba abarundi nka twese dusanga twara nta muntu udatawe n'ibibazo nuko hariho abahurikiye mu mashirahamwe abo bagaca baronka bavugira Kugerageza kuza turabubahura kuko biragoye gukira hariho abagwayi hahamuka twebwe n'ivyo tugeze ku rugero rudasanzwe tumaze gushika ukavuga kahise ubwira bugishe n'abandi ariko hariho abatashobora kuvuga mhm. ivyo rero uruhana natwe turofise ko twoshobora kwigisha abandi baciye maze kubwira abakire ntibabone ko ari bo babaye bonyene murakoze urakoze cyane ndagushimire Eric nkengurutse nibutsa yuko uri mukuru wishira hamwe IRM rihurikiyemwo aba cikacumu bo mu vyabereye mu bwicanyi bwabereye mu iseminari yibuta wakoze igitabo kino kiyago cyo ku mwakoze namwe kudutumira nimwadusubira kutikora ko tuzoshikanga urakoze ndagushimire nawe maître Jean Muvayo nibutsa ko uri cegera cy'umukuru wishira yubi mirongo icyenda na gatanu abacika abacikacumu bo muri kaminuza y'u Burundi mu gatanu wakoze kitaba kino kiyago cyo ku murakoze cyane